Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvanaest listopada 1944. godine krstarica Black Prince kraljevske ratne mornarice isplovila iz Aleksandrije. Njezin je cilj Luka piraju u Grčkoj. Te jeseni 1944. skupina armija E nacističke Njemačke počela se povlačiti iz Grčke. U ljeto te godine Crvena armija u operaciji Bagration uništila skupinu armija Centar na jugu istočnog ratišta, tri ukrajinska fronta, prvi pod zapovjedništvom maršala Konjeva, drugi pod zapovjedništvom maršala Malinovskog i treći pod zapovjedništvom maršala Tolbuhina, lomili su njemačke i osovinske snage i prodirali prema srednjoj i jugoistočnoj Europi. 10. listopada kod Velike plane, mjesta u središnjoj Srbiji, sastale su se trupe Trećeg ukrajinskog fronta i prve armije armijske grupe narodno slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, kojom je zapovjedao general Leitnant Peko Dapčević. U prvoj armijskoj grupi bile su i hrvatske jedinice, šesta lička proletarska divizija Nikola Tesla i 28. slavonska udarna divizija. Dva dana kasnije počela je združena operacija Crvene armije i narodno slobodilačke vojske Jugoslavije za oslobađanje Beograda – u takvoj situaciji skupina Armija E mogla je ostati odsječena na jugoistoku Europe i zato je počelo njezino povlačenje iz Grčke. I zato je krstarica Black Prince prevozila britanske vojnike u Pirej. Andre Galimatos u knjizi Međunarodni građanski rat Grčka 1943-1949 donosi ovo sjećanje britanskog vojnika, poručnika Rona McAdama. More je bilo čisto i mogli smo vidjeti njemačke mine kako se ljuljaju u vodi. Zabavljali smo se gledajući brodske strojnice kako pucaju u mine i velike pljuskove vode koji su se dizali kada bi jedna od mina eksplodirala. Kako smo se približavali Pireju, postalo je jasno da smo usred vrlo velikog minskog polja i da smo izgubili brodove. Osoba koja je zapovjedala flotilom mudro je okrenula brodove i novi niz minolovaca krenuo je u minsko polje. Mi smo na kraju pristali 15. listopada 1944. Jedan njemački dočasnik britanskim snagama za 50 zlatnika dao je obavijest o prolazu kroz Minsko polje koje je pokrivalo prilaze Pirejskoj luci. Informacija je bila lažna i britanska flotila koja je prevozila trupe u Grčku izgubila je pet brodova. Na kraju maleni britanski kontingent iskrcao se u Pireju i krenuo prema Ateni. Grci su britanske vojnike dočekali s cvijećem i pljeskom. Britanskim vojnicima činilo se da je najgore prošlo. Tako je to bilo samo do zime te 1944. Prvo što su britanski vojnici ugledali bio je jad u kojem je živjela većina grčkog stanovništva, Njemačke trupe prešle su grčku granicu u travnju 1941. Sile osovine okupirale su cijelu Grčku do lipnja te godine. Gotovo odmah nakon početka okupacije počeo je pokret otpora. Njemačke represalije protiv članova tog pokreta i njegovih simpatizera, ali i okupacijska politika u cijelosti, doveli su do razaranja, ubijanja i gladi. Samo u zimu 1941. na 1942. u Grčkoj je zbog akcija oduzimanja hrane koja je išla njemačkoj vojsci umrlo oko 100.000 ljudi od gladi. Godine 1943. njemačke trupe zatočile su gotovo sve židove u Grčkoj i poslale ih u logore za ubijanje, uglavnom u Auschwitz. Jad koji su ostavile njemačke trupe nije promaknuo i poručniku Makadamu. Osjetio Karpenisi, stanovništvo od oko 2100 ljudi. Samo je 14 kuća, od njih 204 ostalo čitavo. Ostalo su spalili Nijemci. Centar za opskrbu za 25.000 ljudi u okolnim je selima. Do njega se može doći samo pješice. Mnogo je to dana puta, nedostaje mazgi. Situacija s hranom teška, grah je glavna namirnica. Zadnja podjela hrane bila je početkom listopada. Ona se sastojala od riže u mlijeku, u prahu i makarona. Očajnički treba odjeće. Nitko ne posjeduje više od onoga u čemu hoda. Djeca izgledaju promrzlo. Odjeća je nedavno poslana od Crvenog križa, ali na nesreću nije pregledana. Ispalo je da se ona sastoji od laganih ljetnih bluza i beskorisnih stvari poput torbica. 80% stanovništva ima malariju. U rujnu 1941. godine komunistička partija Grčke osnovala je nacionalni oslobodilački front koji je na grčkom imao kraticu EAM vojno krilo tog pokreta, osnovano u prosincu sljedeće godine, nazvano je Nacionalna narodno-slobodilačka vojska. Na grčkom ona je imala kraticu ELAS. Do jeseni 1944. kada je nacistička Njemačka odlučila povući svoje trupe iz Grčke, EAM ELAS kontrolirao je dvije trećine grčkog teritorija i na njemu uspostavio učinkovitu upravu. Pored Eam Elasa postojala je grčka demokratska vojska, njezina grčka kratica je Edes, ali ona nije bila ni približno jaka kao Eam Elas. U rujnu 1944. održani su pod britanskim patronatom pregovori između pokreta otpora i vlade u izbjeglištvu, ali kada je nova vlada, koja se s britanskim snagama vratila u Grčku, objavila da se Elas treba razoružati, odgovor je brzo došao. 4. prosinca trupe Elasa počeli su oružani ustanak u Ateni. Pet dana kasnije britanske trupe, među njima i poručnik McAdam, dobili su zapovjed da krenu u Atenu. Dani pljeska i cvijeća definitivno su prošli. Andre Galimatos donosi ovaj McAdamov opis Atene početkom prosinca 1944. godine. U Ateni stvari su drugačije od onoga što smo očekivali. Nije bilo svjetla i nikoga se nije moglo vidjeti. Prerezane tramajske žice plele su se po napuštenim ulicama. Vatra iz automatskog oružja i meci snajpera fijukali su zrakom na gotovo svakom križanju. Nije bilo drugoga nego potrčati i sagnuti glavu. Nekako smo stigli bez žrtava. Pucnjava i teške eksplozije odjekivali su posvuda po gradu. Britanske snage brzo su od osloboditelja postali okupatori, barem za simpatizere komunističkih članova pokreta otpora. Britanski premijer Winston Churchill dao je jasan naputak zapovjedniku britanskih snaga u Grčkoj generalu Ronaldu Scobiju. Ne okljevajte djelovati kao da ste u pokorenom gradu gdje traje pobuna. Već prve noći u Ateni Elas je napao britanske trupe. 8. prosinca bitke su se pojačale. Pripadnicima Elasa stiglo je pojačanje iz ostatka Grčke. Skupine za uništavanje Elasa kretale su se po gradu koristeći krovove, kanalizaciju i stražnje ulice i napadale policijske postaje i uporišta britanske vojske i njima odanih grčkih vojnika. Ponekad bi pripadnici Elasa tramvajska kola napunili dinamitom i gurnuli ih prema britanskim položajima. Andre Galimatos piše. Suočen s tim pojačanjima i vatrenom moći, general Scobie, zapovjednik svih britanskih i grčkih snaga u zemlji, povukao je većinu izoliranih britanskih jedinica u središte Atene, ali je morao napustiti nekoliko skladišta, što je osiguralo dodatno streljivo i hranu za Elas. Treća grčka planinska brigada koja je bila na prilazima Ateni ostala je izložena i bila je prisiljena boriti se za cijelo vrijeme trajanja neprijateljstava. Elas je okružio brigadu i u mjesec dana podvrgnuo je bombardiranju iz minobacača i stalnoj paljbi iz streljačkog oružja. Britanci su mogli opskrbljivati brigadu streljivom i hranom, ali samo noću i u konvojima oklopnih vozila. Isprave je pobjeđivao Elas. Britanske snage brzo su prisiljene povući se u tri malena džepa otpora. Britanske snage povukle su se na sam kraj poluotoka u Pireju gdje su ih opskrbljivali brodovi kraljevske mornarice u središte Atene gdje su nadzirali područje dugo oko dvije milje i široko 5 do šest gradskih blokova i na aerodrom Hasanr. Ostatak glavnog grada Atene bio je pod nadzorom Elasa. Andre Galimatos piše. Nakon 12. prosinca obje strane ušle su u smrtonosan obrazac. Britanci pod opsadom morali su danju i noću odbijati napade, podnositi snajpersku vatru i zasjede u nepoznatim dijelovima glavnog grada Grčke. Elas, znatno brojniji, održavao je ofenzivu sa skoro stalnim valovima pješaštva, koji su se premještali s jednog britanskog položaja na drugi, dok su održavali skoro stalnu snajpersku vatru i zasjede. Na neki način bitka za Atenu bila je mješavina konvencionalnih okršaja, ali s ulicama i zgradama kao glavnim metama, praćenim ružnijom stranom urbanog ratovanja koje je zamagljivalo granicu između vojnika i civila. Gerilci Elasa uvježbali su se u gerili ratujući protiv njemačkih okupacijskih trupa u ratovanju koje je bilo nemilosrdno. A i sami Britanci sudjelovali su u vježbavanju Elasovih gerilaca, koji su bili najsnažnija i najodlučnija protunjemačka sila u Grčkoj. Sada je sve to došlo na naplatu – Andre Galimatos piše. Na primjer, trupe Elasa zauzela bi bolnicu i prerušila se u pacijente. Išli su tako daleko da su nosili lažne zavoje i napadali britanske obhodnje dok su ležali u krevetu sa skrivenim puškama. 10. prosinca britanska obhodnja oklopnih vozila u jugozapadnom okrugu Lika Vitos došla je pod vatru iz Elasove bolnice – gdje su medicinske sestre u odorama Crvenog križa bacale ručne granate s prozora na britansku jedinicu koja je prolazila. Ophodnja je odgovorila vatrom iz teških strojnica i nakon nekog vremena Elasove trupe u bolnici izvjesile su u bijelu zastavu. Usprkos tome, kada je došao britanski časnik, ubijen je snajperskom vatrom s istog prozora na kojem je izvješena bijela zastava. Frustrirani britanski časnik prisilio je dvije Elasove medicinske sestre da stanu na jedno od oklopnih vozila, kako bi omogućio siguran prolaz svojim vojnicima. Činilo se da će EAM Elas pobjediti i osigurati vlast u Ateni i Grčkoj ali Winston Churchill nije namjeravao dopustiti da Grčka postane komunistička zemlja. Ta je zemlja postala gotovo njegova obsesija. Na Božić 44. doputovao je u Atenu kako bi dogovorio primirje. Od primirja nije bilo ništa. I tako, dok su se u Europi vodile krvave završne bitke protiv nacističke Njemačke, nekadašnji saveznici u borbi protiv okupatora vodili su rat u tek oslobođenoj Grčkoj. Bio je to nagovještaj svijeta koji će tek doći, svijeta hladnog rata govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ljepota povijesne discipline ili znanosti o prošlom je između ostaloga što, kao i frustracija, što možda teško možete doći do konačnih odgovora. Jer interpretacije ovise o tome koje ćete osvjetljenje uperiti i možete imati iste argumente i sve vam je na stolu ispred očiju, ali ćete u nekim okolnostima zaključiti jedno, u nekim okolnostima zaključiti drugo. Kad je maršal Žukov na konju prošao ispred Staljina na e, završnom defileu poslije drugog svjetskog rata i kada su bacane zastave njemačkih divizija i armija koje su bile poražene. To je bio sigurno jedan od vrhunaca za najvažnijeg e, sovjetskog generala maršala u drugom svjetskom ratu. Ali onda iza toga je poslan na čelo vojnog okruga Odese u Ukrajini i to su godinama svi tumačili da je bila osveta Staljina zbog tretmana vojnog heroja koji je zapravo pokazao koliko je on malen u odnosu na, na Žukovljevu vojnu genijalnost. Osim ako Stalin nije razmišljao drugačije, da će sutradan pitanje Turske, tjesnaca, Irana, proširenja prema jugu biti puno važnije i da mu tu treba najbolji od generala kojih ima, koji će najbolje moći organizirati obranu iz najbliže točke Turskoj, e, što je bila Odesa, jedan mladi grad zapravo po stoljećima trajanja. I jedno i drugo je logično. I jedno i drugo ima puno zagovornika, ali pokazuje da to što se s jedne strane čini ili što možda vi mislite da može biti ipak nešto malo drugačije i nešto može biti malo prostudiranije. To je ta famozna, recimo, priča oko činilo se uvijek ili se interpretiralo uvijek kao beskrajno glupe Staljinove odluke da 1950. godine u ljeto ne šalje svoga stalnog predstavnika Ujedinjene nacije da stavi veto na odluku da UN sa generalom MacArthurom šalje trupe u obranu Južne Koreje koja je bila napadnuta od Sjeverne Koreje dugo godina se smatralo da je to potpuno glupo, da je Stalin krivo reagirao, jer da su stavili veto, eto, što bi se onda dogodilo. Sjedinje američke države su očito željele pomoći. Ovako su pomagale kao Ujedinjene nacije, a ne kao Sjedinje američke države. Vojni sporazum kojeg su Kinezi sklopili 50. godine sa Sovjetskim savezom i uključivao obvezu pomoći Sovjetskog saveza Kini obrnuto u slučaju napada treće sile. Ovdje ste imali Ujedinjene nacije, taj ugovor o tom čitanju ne bi bio stavljen na snagu. I to je zapravo pokazalo ono što je Kenan govorio o Staljinu. staljin je bio lukav, razumio je okolnosti i nije bio sklon potezima koji su mogle ozbiljno narušiti i njegovu vlast i ono što je Sovjetski savez u njegovo vrijeme postigao. To je zapravo Stalin htio nakon drugog svjetskog rata. Vladislav Zubok i Konstantin Plešakov u knjizi o Kremaljskom hladnom ratu od Stalina do Hruščova postavljaju tezu da je za odgovor na to pitanje potrebno uzeti u obzir nekoliko stvari. Prva je značaj koji su carska Rusija, a onda i Sovjetski savez sebi pripisivali. Rusija je bila treći Rim koji je trebao spasiti svijet. Sovjetski savez bio je središte revolucije koja je trebala spasiti svijet od kapitalizma i eksploatacije. Carska Rusija slomila je Mongole i Napoleona, Sovjetski savez slomio je vojnu moć nacističke Njemačke koja je pokorila gotovo cijelu Europu. Stalin je bio svjestan važnosti Rusije za europsku povijest i njezine moći. Kada ga je američki veleposlanik Averall Harriman pitao kako se osjećao kada je dijelio Berlin samo nekoliko godina nakon što su njemačke trupe bile nadomak Moskve, Stalin je hladno odgovorio. Car Aleksandar došao je do Pariza. Godine 1943. Stalin je dva veterana boljševičke vanjske politike, Ivana Majskog i Maksima Litvinova, postavio na čelu dvaju posebnih komisija. Majski je dobio komisiju za posjeratne reparacije, Litvinov komisiju za posjeratne mirovne ugovore. Dvojac je dobio zadatak da stvori nacrt posjeratne sovjetske vanjske politike. Majski je razgovore i telegrame koje je izmjenjivao s Litvinovim sabrao u poluslužbeno pismo koje je poslao ministru vanjskih poslova Molotovu. Molotov je onda to pismo pročitao i poslao Staljinu i drugim članovima politbiroa. Zubok i Plešakov u knjizi Unutar kremaljskog hladnog rata od Staljina do Hruščova pišu. Majski je napisao da glavni sovjetski cilj nakon rata treba biti osiguranje trajnog mira, dovoljnog da Sovjetski savez postane tako moćan da niti jedna kombinacija sila u Europi ili Aziji ne može čak ni pomisliti da mu zaprijeti. To će zahtijevati prema proračunima Majskog oko deset godina za liječenje rana nanesenih ratom. Još će vremena, minimalno 30, maksimalno 50 godina, biti potrebno da Europa, barem na kontinentu, postane socijalistička i da se tako isključi bilo kakva mogućnost rata u tome dijelu zemaljske kugle. Taj cilj diktirao posebne smjernice. Prvo, granice iz 1941. na zapadu, dobivene kroz pakt s Hitlerom, moraju biti potvrđene i, ako je moguće, poboljšane. Južni, Sahalin i Kurilski otoci moraju biti uzeti od Japana. Zrakoplovne i pomorske baze kao i prilazi strateškim pravcima moraju biti dobiveni u Finskoj, Rumunjskoj i Turskim tjesnacima, preko Irana i do Perzijskog zaljeva. Drugo, Njemačka mora biti svedena na stanje bespomoćnosti. Ponovno jačanje Francuske mora biti spriječeno kako bi Sovjetski savez ostao jedina velika kopnena sila u Euroaziji. Treće, u interesu Sovjetskog saveza je da organizacija države u većini zemalja nakon rata bude temeljena na načelima široke demokracije u duhu ideja Narodne fronte. Tako je prema Ivanu Majskom trebala izgledati Pax Sovjetika. To posjeratno uređenje trebalo je dati predah dok ne dođe vrijeme revolucije koja će konačno transformirati svijet i tako učiniti staru politiku zastarjelom. Taljinu nije bila mrska ta ideja, ali sovjetski vođa nije vjerovao zapadu. Na primjer, pitao se zašto bi se već u podzdamu Truman pohvalio da Sjedine američke države imaju atomsku bombu. Tko može jamčiti da zapadne sile, koje su već jednom pokušale uništiti sovjetsku Rusiju, to neće pokušati i drugi puta. Međutim, ta igra sjena, krivog čitanja, što ste učinili, krivih poteza i konačno jednog velikog broja e, lidera koji su isplivali, koji inače to ne bi učinili. Mislim, ako u jednoj zemlji strada 22 ili 27 milijuna ljudi i ako u nekim drugim zemljama stradaju ogromne deseci tisuća ljudi, ako vam elita prestane postojati do tadašnja, zbog toga što su ubijeni u logorima, zbog toga što su se iselili, zbog toga što su otišli na početku rata i zemlje, zbog toga što ne mogu participirati u politici. Ako su vam elita postali mladi ljudi koji su za vrijeme rata izrasli u, u visoke činove ili prigrlili ideologiju koja je bila marginalna jedno vrijeme, a sada postala dominantna, onda imate drugačiju situaciju, imate puno neiskusnih ljudi, imate ljudi koji se uče politici, imate ljude koji ne znaju kako stvari zapravo zapravo ili ponekad funkcioniraju i imate stare strahove. Strahovi od komunizma su postojali. Postojali su još u 19. stoljeću, a onda su bili silno pojačani nakon oktobarske revolucije, kada konačno vi unutar Prvog svjetskog rata kojeg su zvali Veliki rat, a kasnije svjetskim ratom, šaljete svoje vojnike da se bore protiv onoga što se tamo događalo, iako su oni bili spremni i potpisati i odreći se velikog dijela teritorija i tako dalje, što može sugerirati da je strah bio vrlo dubok, vrlo iskren i da je teško pretpostaviti da je on nestao samo tako. Pogotovo kad su se počeli događati neki drugi potezi kao sporazum između Staljina i, i Hitlera, iako naravno sporazuma, barem što se tiče Čegoslovačke, bilo i sa druge strane 1938. godine. Prema tome, teško je uspostaviti ali tako je uvijek u politici. Teško je reći baš da su neki bili potpuno transparentni i, i uvijek donosili dobre odluke, a neki da su bili, da to nisu bili. Ja sam ilustrirao sa, sa, sa primjerom Indije i Churchilla. E, dakle, ono što je britanska kolonijalna uprava za vrijeme drugog svjetskog rata činila sa Indijcima, tako daleko od svih bojišta, e, se teško može opisati bilo kakvim demokratskim ili humanitarnim politikama. Međutim, u isto vrijeme Churchill je sigurno s jedne strane mogao biti šampion za ne neke što se tiče demokratskog i liberalnog poredka. I vodstvo Sjedinjenih američkih država osjećalo se nesigurno nakon kraja drugog svjetskog rata. Svijet je trebao biti jednostavniji nakon poraza sila osovine, a on je postao sve složeniji. Američki državni tajnik James Burns smatrao je da su prijetnje Sjedinjenim državama posuda, kako je to rekao, od Koreje do Timbuktua. Predsjednik Truman, koji nije imao iskustva u vanjskoj politici, brzo je prihvatio crno-bijeli odnos prema Sovjetskom savezu. U veljači 1946. Stalin je uoči izbora za vrhovni sovjet održao govor u Bolšoj teatru u kojem je upozorio na tendenciju kapitalizma da stvara sukove. S obzirom da je kapitalizam stvorio ratove iz 1914. i 1939. nema razloga smatrati da novog rata neće biti. Iako je i sam Truman smatrao da je taj govor predizborni kao takav demagoški, ključni ljudi njegove administracije prihvatili su ocjene koje iz Moskve u svom dugom telegramu poslao George Kennan. Poruka tog dugog telegrama bila je da Sovjetski savez treba obuzdati. Te 1946. došlo je do prve ozbiljne krize. George Herring u knjizi Od kolonije do supersile, američki vanjsko-politički odnosi nakon 1776. piše. Kriza zbog Turske u jesen 1946. izazvala je prvu od brojnih ratnih prijetnji. Nakon prijetnji protiv Turske i pokreta trupa na Balkanu, Moskva je u kolovozu zahtijevala reviziju konvencije iz Montroa, koja je regulirala plovidbu kroz Bospor i Dardanele, tjesnace koji su povezivali Crno more i Sredozemlje. Revizija bi Sovjetskom savezu dala baze u tjesnacima i zajednički nadzor nad prilazima tjesnacima. Nema razloga vjerovati da je u tom trenutku Stalin planirao invaziju na Tursku, ali bio je voljan izazvati krizu oko nje. Dužnosnici Sjedinjenih država pripisali su mu puno zlokobnije namjere. Oslanjajući se na površno znanje povijesti i na sumnjive analogije, Truman je davno zaključio da Stalin želi zgrabiti tjesnace kao odskočnu dasku za danje širenje. Nedavno napisani američki ratni planovi naglasili su važnost tjesnaca za kontrolu sredozemlja. Dean Acheson, tek nedavno preobraćen na tvrdu liniju, prikazao je Tursku kao čep u grliću boce i dao je ekstravagantna upozorenja o sovjetskoj prijetnji Grčkoj, Turskoj i Srednjem istoku, čak i Indiji i Kini. Ako je nužno, zaključio je, Sovjetski savez mora biti zaustavljen silom. Kenan već 46. godine upozorava iz veleposlanstva Sjedinjenih država u Moskvi u dugom telegramu kakva je struktura sovjetske politike, da je najbolje što može zapravo o njima reći, da je Stalin racionalan i da će shvatiti govor sile i da tu treba podvući crtu, ali da treba Sjedinjene države biti čvrste u zaštiti vlastitih interesa. S druge strane, postojalo je jedno duboko nepovjerenje, na primjer, Sovjetski savez je zajedno sa Ujedinjenim kraljevstvom ušao u Iran već tijekom drugog svjetskog rata, svrgnuo ili prisilio na ostavku abdikaciju e, šaha Rezu Pahlavija starijega, doveo sina, ali je zemlja bila dvojno okupirana zapravo uz obvezu da će se strane trupe povući odmah po završetku ili tri mjeseca po završetku ratnog sukoba. Sovjetski savez je čekao tri mjeseca duže Međutim, to je već stvorilo paniku. Stvorilo je paniku u Iranu i stvorilo je paniku da Stalin želi proizvesti, ako ne već priključenje Sjevernog Irana Sovjetskom savezu, da tamo sa azerskim stanovništvom i uz pomoć partije Tudeh želi uspostaviti neki oblik Narodne republike ili prijateljskog režima koji će biti protiv feudalnog režima u Iranu. Slično je bilo i sa Turskom, koja je sljedeći imperialnu carsku politiku e, bila zanimljiva zbog tjesnaca, zbog izlaza na more i gdje je počela ta rasprava da li bi Sovjetski savez tražio e, da se sustav uspostavljen 30. godina oko plovidbe tjesnacima promjeni što bi e, Tursku koja je bila neutralna sve do pred kraj rata stavila u vrlo nepovoljnu situaciju, a Sovjetski savez strateški u silno povoljniju situaciju. Potom je došao prijedlog oko redistribucije talijanskih posjeda gdje je Sovjetski savez čak tražio da bi oni mogli biti mandatna sila nad Libijom, što se danas smatra da je bilo vjerojatno korak da tražimo maksimalno ne bismo li zapravo pokazali ili došli do neke točke povoljne u pregovorima, ali to se slagalo kao vrlo problematični znaci koji sugeriraju da Sovjetski savez nije stao. U veljači 1946. George Kennan uputio je svoj dugi telegram u Washington. Članovi Trumanove administracije, poput tajnika za mornaricu Jamesa Forrestala dobili su konačno dokument koji je odgovarao na važna pitanja. Zašto se raspalo ratno savezništvo i što zapravo Stalin hoće. Kenan je smatrao da u korijenu sovjetske politike leži stara ruska nesigurnost, koju ruske vođe žele riješiti daljnjim širenjem. Doba ratnog savezništva je prema Kenanu prošlo došlo je vrijeme obuzdavanja širenja sovjetskog utjecaja. Kenanu je dugi telegram donio i napredak u službi. Povučen je iz Moskve i 1947. postavljen je za direktora planiranja u State Departmentu. Te godine u utjecajnom časopisu Foreign Affairs Kenan pod pseudonimom X objavio i članak koji je bio javna verzija dugog telegrama. U članku je jasno rečeno da Sjedinjene američke države trebaju voditi dugoročnu, strpljivu, ali čvrstu politiku obuzdavanja i zaprečavanja ruskih ekspanzionističkih tendencija. Stalin je naravno znao za dugi telegram. Sovjetska obavještena služba brzo je došla do primjerka i prevala ga za sovjetsko vodstvo. Stalin je dao nalog da se i napiše sovjetska verzija tog dokumenta. Zadatak da ga napiše dobio je sovjetski veleposlanik u Washingtonu Nikolaj Novikov. On je svoj telegram poslao u Mosku 27. rujna 1946. John Lewis Gaddis u knjizi Hladni rat, nova povijest, piše. Vanjska politika Sjedinjenih američkih država, tvrdio je Novikov, odražava imperialističke tendencije američkog monopolističkog kapitalizma i karakterizirana je stremljenjem za svjetskom dominacijom. Posljedica toga je da Sjedinjene države kolosalno povećavaju svoje izdvajanja za obranu, osnivaju baze daleko od svojih granica i dogovaraju sporazum s Velikom Britanijom kako bi podijelili svijet u sfere utjecaja. Ali angloamerička suradnja pati od velikih unutarnjih proturječnosti i ne može biti trajna. Moguće je da će Bliski istok postati središte angloameričkih proturječnosti koje će uništiti sporazume koji se sada dogovaraju između Sjedinjenih država i Engleske. Stalinu su se sviđale ove riječi. On nije vjerovao zapadnim političarima i smatrao je da će proturječe kapitalizma doći glave zemljama kapitalističkog svijeta. U travnju 1947. u Moskvi sastali su se ministri vanjskih poslova zemalja pobjednica. Sjedinjene države imale su novog državnog tajnika, Jamesa Burnsa zamijenio George Marshall, ratni načelnik Združenog stožera američke vojske. Stalin je primio ministre i bio je opušten. On je imao naviku crtati dok je razgovarao s važnim gostima. Na sastanku na kojem je bio Marshall, Stalin je crtao crvenom olovkom vučije glave. Stalin je maršala uvjeravao da nije problem to što nema plana za posjeratnu Europu. Nema razloga za žurbu. Novi američki državni tajnik nije bio uvjeren u to. Već u letu kući počeo je stvarati nacrt za sprječavanje onoga što je nazvao potpunim slomom zapadne Europe. S druge strane, mogli ste to gledati i na drugačiji način. Mogli ste se vratiti u to što je zapravo ostalo od Sovjetskog saveza nakon 1945. godine i da je Sovjetski savez smanjio do 1948. godine svoj budžet za 50% vojni i da je broj oružanih snaga sa gotovo 12 milijuna, nešto malo manje od 12 milijuna, smanjio na manje od 3 milijuna vojnika. To je još uvijek ogromna e, vojska bila i ta vojska je bila u centru Europe i Europa je bila na koljenima i Njemačka ne postoji i Francuska je se tek počela ponovo e, dizati. Međutim, to nije više bila ofenzivna e, sila. Sjedinjene države su bile puno snažnije, bez obzira što se one povlače iz Europe. Dakle, s jedne strane strane su to argumenti koji daju za pravo onima koji će reći. Možda smo mogli usporiti, možda smo mogli više razgovarati, možda smo mogli pokazati dobru volju na ovome ili na onome planu, možda smo mogli gledati ono što je što se moglo zaključiti da je posljedica dobre volje. Primjerice, Sovjetski savez se povlači sa danskog otoka Bornholma, kojeg su Sovjetska crvena armija opisala Gibraltarom Baltika, ali su to 46. godine vratili. Pa su izašli na koncu iz Irana. Nisu pritiskali dalje u Turskoj, jer je Stalin bio racionalan u svojoj iracionalnosti. S druge strane, mogli ste gledati i na primjere svih ovih istočnoevropskih zemalja gdje su uspostavljani režimi koji, bez obzira što Stalin možda misli da tu nema potencijala za pravu revoluciju, ali ne želi propustiti i ispustiti vlast e, iz ruke. I tu je sad jedna paradoksalna situacija, da Jugoslavija koja je bila najviše neovisna o Sovjetskom savezu je zapravo simbol tog agresivnog ponašanja Sovjetskog saveza u želji da zapravo zadominira svijetom. Jer Jugoslavija je bila ta koja je ušla pred kraj rata na prostor talijanskog kraljevstva i uzela teritorij kojeg su talijani još desetljećima zapravo ne priznavali da je de facto u punom smislu dio Jugoslavije, odnosno Hrvatske i Slovenije. Ona je ušla na prostor Austrije i da pače, čak se govorilo, je li, zašto ne mi okupacijsku zonu, ako su je već dobili Francuzi, mi smo sigurno zaslužni u borbi protiv austrijskih Njemaca i konačno Jugoslavija je ta koja prima gerilce iz Grčke i koja djelatno pomaže grčkoj gerili i bez Jugoslavije ne bi bilo tako dugoga građanskog rata u Grčkoj, naročito na sjeveru, gdje pomažu i ono stanovništvo koje je bilo, e, kako bi Grci rekli, slavofono e, helensko stanovništvo, a Makedonci bi rekli makedonsko ili Bugari možda bugarsko, i pomaže komuniste na tome e, prostoru. I u tom smislu Jugoslavija je po mnogo čemu izgleda kao ogledni primjer kako će izgledati agresivna sovjetska politika. Ne samo po tome što su vrlo brzo riješene bilo kakve elite i uspostavljena nova vlast, nova vlast koja je imala puno manje veze sa svim prethodnim razdobljima nego što je to bilo u istočnoj Europi i konačno e, Jugoslavija je srušila bila američki avion koji je letio iznad teritorija Bleda i tako dalje. 20. ožujka 1945. godine četvrta armija Jugoslavenske armije pod zapovjedništvom generala Petra Drapšina pokrenula je završne operacije oslobađanja Dalmacije, Like, Hrvatskog primorja, Istre i Slovenskog primorja. 30. travnja jedinice te armije došle su pred Trst i nakon dva dana borbi slomile posljednji otpor u Trstu koji su pružale jedinice njemačke vojske. Za Tita jugoslavensko vodstvo Trst je bio slovenski grad kojemu je bilo mjesto u Jugoslaviji za zapadne saveznike, prije svega Veliku Britaniju, Trst je bio strateški važna luka koja nije smjela doći pod nadzor jugoslavenske vojske. Staljinov stav bio je jasan. Trst je bio nevažan u velikoj slici. Tito je odbio zahtjeve zapadnih saveznika da se jugoslavenska armija povuče iz Trsta i skoro je došlo do sukoba između ratnih saveznika. Stalin je na kraju prisilio Tita da povuče vojsku iz Trsta. Problem je trebao biti riješen na Pariškoj mirovnoj konferenciji koja je trebala riješiti sva posljedatna pitanja granica i mirovnih sporazuma. Za vrijeme trajanja te konferencije u jesen 1946. Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo zatvorilo je za zapadne saveznike zračni koridor koji je spajao Udine i Beč. Sjedinjene američke države oglušile su se na zabranu leta tim koridorom. Onda je nad Slovenijom Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo prisililo jedan američki ratni zrakoplov na slijetanje, a drugi je zrakoplov srušilo. Zrakoplove su srušili piloti zrakoplovnog korpusa sa sjedištem u Zagrebu. Korpusom je zapovjedao general Viktor Bubanj. On je izvještavao načelnika generalštaba Jugoslavenske armije generala Koču Popovića o nadljetanju američkih zrakoplova. Onda jednog dana došla zapovjed da se zrakoplovi sruše. Bubanj je izvršio zapovjed a onda je dobio nalog da se javi kod Josipa Broza Tita. Vladimir Dedjer u knjizi Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita piše. Kod Tita su bili Gošnjak, Tempo i Koča Popović. Tito je hladno pozdravio ukočenog bubnja i odmah mu ljutito rekao. Tko ti je dao odobrenje da rušiš avione? Kakav si mi ti to general? Baviš se nekakvim ratnim igrama? Hoćeš da izazoveš treći svjetski rat? Titovati tirada trajala je 15 minuta. Buban je slušao sav crvenu licu, preznojavao se i očekivao presudu. A onda je Tito na jednom promijenio izraz lica i širokim osmijehom obratio se Koči Popoviću. Deder Koča dodaj mi onaj moj poklon koji mu slijeduje. I Koča je izvadio jedno od najvećih odlikovanja koje je Tito Bubnju prikvačio na grudi. Zapadne saveznike ovakvi su postupci uvjerili da su Tito jugoslavenski komunisti najradikalnije pristalice Sovjetskog saveza. Stalin pak nije mogao shvatiti zašto bi netko zbog Trsta riskirao sukob sa zapadnim saveznicima. Na mnogo je načina Trst nagovijestio što će se dogoditi 1948 baš iz toga što se nekoliko mjeseci kasnije, 48 ili boljim diplomatima kao što je bio John Cabot u Beogradu 1947. godine sugeriralo da odnosi između Beograda i Moskve nisu onakvi kakve izgledaju na prvi pogled. Možda ste mogli zaključiti da su u nekim drugim okolnostima neki drugi diplomati možda mogli voditi suptilniju politiku Međutim, to je bilo uvijek vrlo riskantno i vrlo često je to puno lakše zaključivati iz desetgodišnje ili 80-godišnje distance i reći im možda je moglo biti drugačije. Meni se čini da sa onakvim u onakvim okolnostima i sa onakvim Staljinom, Staljinom koji ako baš hoćete zatvara sovjetske vojnike koji su vidjeli Europu boreći se protiv Njemačke u Njemačkoj ili u, na Balkanu, zatvara i treba im iz glave izbiti da je to što su tamo vidjeli zapravo bolje i standard da je viši i da možda ima i boljeg svijeta nego Sovjetski savez. Dakle, s takvim čovjekom teško možete očekivati da će onda on sada promijeniti način na koji je funkcionirao čitav život. S tim da ga je rat istrošio. I s druge strane imate demokratske režime koji su na testu izbora, koji imaju određenu kritiku koju primaju, koji na nju moraju odgovarati i to je bio Truman. Truman koji opet pak do svog potpredsjednikovanja nikad nije bio izvan Sjedinjenih država osim za vrijeme Prvog svjetskog rata koji svijet nije poznavao na taj način, čiji su zaključci bili konačni jednom kad ih je e, donio, a donio ih je baziran na informacijama koje nije sticao kao Roosevelt čitav život i sa ozbiljnim čitanjem, nego netko tko je uvijek pomalo osjećao taj, gruba bi bila riječ, podkapacitiranost, ali netko tko nije bio niti dovoljno obrazovan, niti dovoljno školovan, niti dovoljno proputovao, a onda se dogodilo to da je postao predsjednik Sjedinjenih američkih država u jednoj od najdelikatnijih e, trenutaka. On je učinio najbolje što je mogao iz toga, ali je trajno se osjećao da ne čini možda dovoljno ili da ne čini dovoljno dobro ili da ne čini ono što bi učinio Roosevelt. U ožujku 1947. godine američki predsjednik Truman objavio je plan ekonomske i vojne pomoći Grčkoj i Turskoj. Velika Britanija više nije mogla podnijeti trošak borbe protiv komunističkih gerilaca u Grčkoj, a i njezina potpora Turskoj postala je preskupa. Truman je objavio da će taj trošak podnijeti Sjedinjene američke države i da će od sada politika njegove zemlje biti potpora slobodnim narodima koji se odupiru pokušajima preuzimanja vlasti od naoružane manjine. Plan će kasnije dobiti naziv Trumanova doktrina. U lipnju 1947. državni tajnik George Marshall predstavio je europski plan obnove, koji će kasnije postati poznat kao Marshallov plan. Njegov cilj bila je rekonstrukcija ratom opustošene Europe. Oba su plana imala za krajnji cilj zaustavljanje širenja utjecaja Sovjetskog saveza. Staljina Trumanov govor nije zabrinjavao, ali Maršalov plan jest. Cilj plana nije bilo spriječavanje sovjetske vojne navale na zapadnu Europu, već postizanje ekonomskog oporavka koji će otkloniti prijetnje gladi, siromaštva i očaja, koje bi pak mogle ojačati komunističke partije, a time i sovjetski utjecaj. John Lewis Gaddis piše. Stalin je pao u zamku koju mu je postavio maršalov plan, a ona se sastojala u tome da ga se natjera da podigne zid koji će podijeliti Europu. Uhvaćen nespreman za maršalov prijedlog, Stalin je poslao veliku delegaciju u Pariz kako bi raspravio o sovjetskom sudjelovanju u planu. Onda ju je povukao dok je dopustio istočnim evropljanima da ostanu, a onda im je zabranio da prime tu pomoć. Najdramatičnije je to bilo s Česima, čije je vođe pozvao u Moskvu kako bi im naložio što da čine. Bila je to neobično neujednačena izvedba od normalno samouvjerenog diktatora iz Kremlja i sugerirala je do koje mjere strategija zaprečavanja koja je imala Maršalov plan u svom središtu već narušavala njegove prioritete. 48. je važna zbog Čehoslovačke, u veljači 48 i zbog najvažnijeg događaja te godine i jednog od najvažnijih događaja jugoslavenske povijesti uopće, a to je rezolucija IBA u, u lipnju 1948. Jedno od tumačenja može biti da je 1947. godine u, u Šleskoj, u, u Poljskoj, kad Džilas i Kardelj napadaju potpuno šokirane Francuze i Italijane zbog njihove politike kakvu vode od 1945. godine, a takvu politiku vode jer im Stalin tumači da uvjeti za revoluciju nisu zreli, da će stradati, da treba stvoriti okolnosti ekonomske i političke u tim zemljama da bi onda ljeva ideja ojačala, da bi onda došlo do revolucije. Dakle, kada oni sada, nakon što su činili ono što, su im je bilo sugerirano, bivaju kritizirani od Jugoslavenske partije i to vrlo grubo, koja je, da stvar onda bude bolja, nagrađena sa sjedištem informacijskog biroa koji dolazi u Beograd i list koji se tiska u Beogradu i čini se da je to bilo veliko priznanje eh, Jugoslavenskoj komunističkoj partiji koja je za razliku od svih ostalih partija učinila potpuno brže i temeljitije i drugačije nego što su oni. Naime, Jugoslavenska komunistička partija 45. godine tu priču završila. Izbori su bili provedeni, Sovjetski savez je sugerirao ili dogovorio sa zapadnim zemljama da iz, rezultate izbora priznaju 45. godine i vi na jugoslavenskom prostoru imate jasnu situaciju. Tu više nema dvojbi sivih elemenata kao što to postoji u Bugarskoj, u Grčkoj, naravno u Rumunjskoj, u Čehoslovačkoj i tako dalje. Tu je stvar bila gotova. A onda je tijek posljeratne povijesti išao tako da se činilo da jugoslavenskoj strani daje za pravo što je kulminiralo 47. godine. Naime, Sovjetski savez je ove mjere zaoštravanja, žestoke retorike, a onda i pomoći Grčkoj, Turskoj, ekonomske pomoći zapadnim zemljama kako je ispalo sa Maršalovim planom, tumačio kao akte koji su bili protiv Sovjetskog saveza. Ako je to politika, onda se ispostavilo da je jugoslavenska strana tu politiku bolje prepoznavala i da je učinila ono što eto sada Stalin i onako čini u svim istočnoevropskim zemljama. Međutim, Jugoslavija je bila tu sama ili samostalna i otišla je i, i hodala je drukčije nego što je to Stalin htio ili mogao s jedne strane podnositi disciplinirati cijeli lager tako da se pokaže da slušate Moskvu je možda jedna od interpretacija pokušaja da se smijeni jugoslavensko partijsko i državno e, vodstvo, kao što je i šokantna s jedne strane izgledala razmjerno brzo ne mogu reći odustajanje, ali e, danas se čini da Stalin razmišlja o različitim opcijama, ali ne može si zamisliti rat koji će 1948. godine izbiti protiv svoga saveznika iz drugog svjetskog rata sa svim zemljama s kojima se borio i koje je okupirao u drugome svjetskom ratu, jer su i Mađari, i Rumunji, i Bugari u tom smislu bi bili mjesta od kud bi invazija kretala i kako to objasniti, kako to objasniti u svijetu i kako to objasniti vlastitom stanovništvu. 28. lipnja 1948. komunistički informacioni biro objavio rezoluciju pod nazivom Jugoslavenska kompartija u rukama špijuna i ubojica – Datum objavljivanja vjerojatno nije odabran slučajno. Na taj dan 1389. poražena je srpska vojska na Kosovu polju. 1914. na taj dan Gavrilo Princip ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda. U rezoluciji je komunistička partija Jugoslavije optužena za antisovjetizam, za praktične ideološke greške u izgradnji socijalizma, te za slijeđenje puta koji je bio suprotan putu ostalih komunističkih zemalja. Kraj rezolucije otkrivao je i što se očekuje od dodanih članova Komunističke partije Jugoslavije. Informacioni biro ne sumnja u to da u krilu KPU ima dovoljno zdravih elemenata, vjernih marksizmu, leninizmu vjernih internacionalističkim tradicijama KPU, vjernih jedinstvenom socijalističkom frontu. Zadatak ovih zdravih članova KPU jest da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju greške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršuju jedinstveni socijalistički front. Ili, ako se današnji rukovodioci KPU pokažu za to nesposobni, da ih smijene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo. Stalin je mislio da će se brzo obračunati sa Josipom Brozom Titom i jugoslavenskim rukovodstvom. Nikiti Sergejeviću Hruščovu, koji će nakon Staljinove smrti postati prvi čovjek Sovjetskog saveza, Stalin je rekao bit će dovoljno da maknem svojim malim prstom i Tita više neće biti. On će pasti. Stvari će se razvijati posve drugačije. Pojam hladni rat prvi je puta upotrijebio George Orwell. Bilo je to 1945. godine. Orwell je prvi naslutio novi svijet koji se pomaljao iz drugog svjetskog rata. Bio je to po Orwellu svijet neobjavljenog rata. Kako je to Orwell napisao, atomska bomba oduzima eksploatiranim klasama i narodima moć da se pobune, ali u isto vrijeme ona stavlja vlasnike atomske bombe u stanje jednakosti. Kako ne mogu pokoriti jedan drugoga, oni će nastaviti vladati i boriti se za svijet između njih. Orwell je naslutio dolazak dualističkog svijeta, podijeljenog u dva bloka, svijet u kojem će vladati tehnologija i atomska bomba. Orwell nije bio daleko od istine. Svijet koji je nagovijestio počeo se pomaljati 1945. ali je u punoj silini nastupio tri godine kasnije, 1948 govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu je pokazatelj koliko je zapravo ideologija bila dominant, koliko ozbiljno shvaćaju ideologiju, ali i koliko s druge strane zapravo kada uđete u bilo kraljevski dvor e, na Dedinju ili kada uđete u Kremlj, razmišljate ili imate logiku koju donosi položaj koji donosi mjesto gdje se nalazite, taj potencijal sukoba između jedne male komunističke partije koja se činila toliko odana Sovjetskom savezu i Sovjetskog saveza koji vodi čitav lager iza sebe, taj potencijal su e, najbolji u State Departmentu i u Sjedinjenim državama vrlo brzo prepoznali, prije svega George Kennan, koji je onda definirao američku politiku za naredno vrijeme ili za narednih, ako hoćete, 40 godina koje Sjedinjene američke države imaju prema tom prostoru. Što se tiče našeg prostora ovdje, to je sigurno jedna od najzanimljivijih epizoda, jer malo je povijesnih događaja koji su toliko eksplozivni i, koji koje možete tako u, minutu zapravo opisati i objasniti iz sata u sat kako se, što se to zbiva u, u koncem lipnja 1948. godine ili eventualno u prvoj polovici 1948. godine, a da su imali svjetsku relevantnost sve do danas i da su svjetski relevantni. Takvih je, takvih je zemalja malo, ali takvih je događaja e, vrlo malo i to, to čini ne samo zanimljivim događajem i vrijednim studiranja, nego je to jedan pravi pokazatelj koji novi svijet smo onda 48. godine ušli, koji je bio i naslov za ili ime i za jednu povijesnu epohu, ali i za stanje u međunarodnim odnosima. To je bio hladni rat. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Sabolč Jeronim Marić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.